Chopper, make it chop I vesh të njëm që ani unë në Kate Versace Cool është kapi, can't top scene, I'd me money All my money out the country, safe and honey Të shëtit me kjo, unë njëm kapitini Telefonis në lëtë bësë për po me nga që go E ku pëdum që kanë shku e s'po din të ashtë qa me bo Unë e marrë kitë bukën me ata veç kanë i tro Unë e këmë burimin dorë ta ashtë du shu ju dho Ta po prezin kur po shterna Jëm rezikant i madhë që ata gjithë po nëzirna Luj me lojat maja unë me juve smirna Tak me rëtë ve loja në se unë sak mirna ja Se cilin qytet në donë si në me jetu Se sa e që vivi në vab me pru Po du mjo bagi vedu këti me mu Sonte veç për ty jop të festu Po lutën në po është e kod, ej Hajlom ki tu s'fil në përbot Më shem, më shem, më shem dhe një got Sëmë të vesh për ty jo të festot Po lutë në me ra, po është e kot Hajlom ki tu s'fil në përbot Më shem, më shem, më shem dhe një got Sëmë të vesh për ty jo të festot Sonte, vesh për ty jam të festoh sonte Vec për ty jop të fest Nuk di më nëll, haloj unë si ditën e par Por rinan në hava, stojna me shdryp se me kujna me ra Se qëllë që ka E kry vesh me një telefona Bolke në mri, po kur se në ngi Halo të nga Boss shit, this is big boss shit Unë e jëm, ka qen Loja plot me small fish Goja plot me diamanta të shkëllqy In my grills nësë s'ka Private jet, flyturojnë a business Just me and my click të bolja kësi kur që hiq Këta, po kanë në noti se na jena në shumë qek Lus në ski, ka qek, Shkom për në da kek Qa da jam kek, ona është këm dhëm fuck this shit Se cilin që të të në donë të me jetu Se së herë që vivi në vab me pru Po du mjë bëgjë vë du këtë me mu Sonde vës për të jopë të festu Po lutën në me rapo është të kod Hajlam ki të sfil në për bot Më shem, më shem, më shem dhe një god Ej, sonte veç për ty jam jo, të festo Po lutë në me rapo është e kod Ej, hajlëm gjitu s'fil në për Ej, më shem, më shem, më shem dhe një god Ej, sonte veç për ty jam jo, të festo Sonte veç për ty jam jo, të festo Som sånn, det hvis på du jobb, du fest.